ขอความเจริญในพระธรรมจงเมืองเกิดมีแด่ญาติโยมทั้งหลาย บทสดมนที่ญาติโยมทั้งหลาย จะได้สวดดังต่อไปนี้เรียกว่าบทมหาเมตตาใหญ่ ซึ่งเป็นตำราของวสุทธเทพราราม กรุงเทพมหานคร องค์ที่นำสวดประกอบไปด้วยอาตมาภาพพระครูธรรมทรสุภาพ พระมหาจาง ระมหาเทพรุ่ง พระมหานิคม และพระมหาธงชัย เพื่อเป็นแบบแผนในการสวดมนต์ของญาติโยมทั้งหลาย ที่จะได้สวดในบทนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สังฆังสารนังคาชามิเอวเมสุตัง เอกังสมัยยังภะคะวาสวัทิยังวิหารติเชตวันเน วาปิโกอามันเตสิปิกวติปตันเตติเตปิกภะกะวะัวปัจจโสสุงภะคะ ายวัตถุกตายอนุติตายปริจิตายสุสมาราตายเอกาตสานิสังสาปติกังคา ติสุขังปฏิพุชตินะปาปะกังสุปินังปัสติมโนสานังปิโยหัวติอมโนสานังปิโยหัวติ วตาราคันตินาสะอาคิวาวิสังวาสัทถังวากามติตุวตังเจตังสมาธิยติมุขวันโนเวปสตติอาสัมมวนหัวกาลังกโรติอุตริงอปติ จันตัวพระมโลกัวปะโคหัวติเมตายาพิกเว ตัววิมุติยาอาเสวิตายภาวิตายภาหุเรกตายญาเนกตายวัตุกตายอนุติตายปริจิตายสุสมาราธายอิเมเ กาทัสานิสังสาปาติกังคาอาติอโนติสุภรณาเมตตาเจตัววิมุติอาติโอติสุภรณาเมตตาเจตัววิมุติอาติติสาภรณาเมตตาเจตัววิมุติกติหาการเรหิอโน ติโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการเรหิโอติโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการเรหิติสาภรณาเมตตาเจโตวิมุติปัญจหาการหิอนุติโสภรณาเมตตา เจตัววิมุติสัตมะการรหิโอติโส ปรณาเมตตาเจโตวิมุติทัสมาการเรหิติสาภรณาเมตตาเจโตวิมุติกตเมหิปัญจมาการเรหิอนุติสุภรณาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสัตตาอเวราอภยาปัจจาอนิ กาสุขีอาตานังปริหารัตุสาเปปานาอเวราอภยาปาจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารัตุสาเปปุตาอเวราอภยาปาจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารัตุสาเป ปวกลาเวราปยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพอาตภาวะปริยาปนาเวราปยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุติเม ปัญจหาการเหิอนุติสุภรณาเมตตาเจโตวิมุติกตเมหิสัตหาการหิโอติสุภรณาเมตตาเจโตวิมุติสัพพหิติโยอเวราอภยาปัจจาเนกาสุขีอัตตานังปริ ริหราตุสาเพปุริสาเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหรานตุสาเพอริยาเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหรานตุสาเพอนริยาเวรา ยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวราอัปยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพมนุสาเวราอัปยาปัจจานิคาสุขี อาตานังปริหารันตุสาเพวินิปาติกาเวราอปยาปาจาอเนคาสุขีอาตานังปริหารันตัวติเมหิสัตหาการเริโอติโสภรณาเมตตาเจตัววิมุติกตเมหิตสหาการเร หิติสาภรณาเมตตาเจตวิมุตติอาเพปุราติมายติสายสัตตาเวราปยาปชาอเนคาสุขี ายติสายสาตาเวราอภยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังบริหารตุ สัพเพอุตรายติสายสัตตาเวราปยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเปทักขินายติสายสัตตาเวราปยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหาร ตันตุสาเปปุระติมายาอนุติสายสัตตาเวราอภยาปัญชาอเนกาสุขีอาตานังปริหาราย สัพเพปัจิมายาอนุติสายสัตตาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาอนุติสายสัตตาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานัง ังปริหารันตุสาเพทกินายาอนุติสายสัตตาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพเหติมายติสายสัตตาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังป ริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายสัตตาอเวราอปยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายติสายปานาอเวราอปยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหาร นตุสาเพปัจิมายติสายปานาเวราปยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายปานาเวราปยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพ ตคินายติสายปานาเวราปยาปาจาเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสเปปุราติมายาอนุติสายปานาเวราปยาปาจาเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสเปปาจิ มายาอนุทิสายปานาเวราอภยาปัจจาอเนคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพอตรายาอนุทิสายปานาเวราอภยาปัจจา สุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพทากินายะอนุติสายปานาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปานาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอา ทานังปริหารตุสาเพอุปริมายติสายปานาอเวราอปยาปจาอเนคาสุขีอัตานังปริหารตุสา เปปุราติมายติสายภูตาอเวราอปยาปัจจานิกาสุขีอัตานังบริหารตุสาเปปัจิมายติสายภูตาอเวราอปยาปัจจานิกาสุขีอัตานังบริหารตุสาเปอุตราย ยติสายปุตาเวราอภยาปัจจะอเนคาสุเคอาตานังปริหารตุสาเปทากินายติสายปุตาเวราอภยาปัจจะอเนคาสุเคอาตานังปริหารตุสาเปปุราติมายาอนุติสายปุ วตาอเวราอภยาปัจจาเนคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพปัจิมายาอนุติสายปวตาอเวราอภยาปัจจาเนคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพัวตารายานุติสายปวตาอเว ราอภยาปัจจังอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปตากินายานุติสายปุตตาเวรา ปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปุตตาอเวราอปยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายปุตตาอเวราอปยาปัจจาเนค าสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุระติมายติสายปวกลาอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายติสายปวกลาอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัต ตานังปริหารันตุสาเพอวตรายติสายปวกลาอเวราอปยาปะจาอเ คาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปตคินายติสายปวกลาอเวราอภยาปัจจานิคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปปุราติมายาอนุติสายปวกลาอเวราอภยาปัญจาอเนกาสุเก อาตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายาอนุติสายปวกลาเวราพยาปัจาอนิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอวตรายา นุติสายปวคลาเวราปยาปัจจานนคาสุขีหาตานังปริหารันตุสาเพทกินายานุติสายปวคลาเวราปยาปัจจานนคาสุขีหาตานังปริหารันตุสาเพ ติมายติสายโภคลาอเวราอภยาปชาอเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเพอุปริมายติสายโภคลาอเวราอภยาปชาอเนกาสุขีอาตานังปริหารตุสาเปปุรติมายติสา ายอาตภาวปริยาปานาเวราปยาปาจาเนกาสุเกอาตานังปริหาราน ตุสาเปปาจิมายติสายะอาตภาวะปริยาปานาเวราขยาปัจจาเนคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปอุตรายติสายะอาตภาวะปริยาปานาเวราขยาปัจจาเนคาสุขี ตุสา เมลาคินายติสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวราอปยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารตุสัาเพปุราติมายาอนุติสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวราอปยาปัจจาอเนกาสุขีอัตา านังปริหารันตุสาเพปัจิมายาอนุติสายาอัตภาวปริยาปานาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุติสายาอัตภาวปริยาปานาอเวราอภยาปัจจา อันเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพตกินายะอนุติสายะอาตภาวปริยาปันนา เวราอภยาปัจจาเนคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพเหติมายติสายอาตภาวะปริยาปันนาเวราอภยาปัจจาเนคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายอาตภาวะปริย ยาปานาอเวราอภยาปาชาอเนคาสุเกหาตานังบริหารตุสาภาปุรติมายติสายเอติโยอเวราอภยาปาชาอเนคาสุเกอาตานังบริหารตุสาภาปาจิมายติสายเอติโยอเวรา าปยาปัญจาเนคาสุขีอัตานังปริหารตุสาภาอุตรายติสายเิติโยอเมราอปยาปัญจา เนคาสุเกอัตตังนังปริหารตุสาภาทากินายติสายอิติโยอเวราอปยาปัญจาเนกาสุเกอัตานังปริหารตุสาภาปุราติมายาอนุติสายอิติโยอเวราอปยาปัญจาเนกาสุเกอ ตานังปริหารันตุสาภาปัจิมายานุติสายเอติโยอเวราปยาปัจาอเนคาสุเคอาตานังปริหารันตุสาภาอุตรายานุติสายเอติโยอเวราปยาปัจาอเนคาสุเคอาตานังปริ วิหารันตุสาปาทากินายาอนุติสายาอิติโยอเวราอภัยาปัญชาอเนกาสุขีหาตานังปริหารันตุสาปาเหติมายาติสายาอิติโยอเวราอภัยาปัญชา นิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาภาอุปริมายติสายอิติโยอเวราอปยาปัญจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายติสายปุริสาอเวราอปยาปัญจาอเนกาสุขีอัตตานังป ริหารันตุสาเปปาชิมายติสายปุริสาอเวราอภยาปาจาอเนคาสุเกอัตานังปริหารันตุสาเปอุตรายติสายปุริสาอเวราอภยาปาจาอเนคาสุเกอัตานังปริหารันตุสาเปทากินาย ติสายปุริสาเวราอภยาปาชาอเนคาสุเคหาตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายปุริสาเวราอภยาปาชาอเน คาสุเกอาตานังปริหารตุสาเพปาจิมายาอนุติสายปุริสาเวราอภยาปาจาอเนกาสุเกอาตานังปริหารตุสาเพอุตรายาอนุติสายปุริสาเวราอภยาปาจาอเนกาสุเกอาตานังปริ ริหารันตุสาเพตากินายาอนุติสายปุริสาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพเหติมายติสายปุริสาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติ ติสายปุริสาอเวราอปยาปัจจานินกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปปุรติมายติสายอริยาอเว ราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารตุสาเปปัจิมายติสายาอริยาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารตุสาเปโอตรายติสายาอริยาเว นาอภยาปัจจาเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพตาคินายติสายาอริยาเวราอภยาปัจจาเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพปุรติมายาอนุติสายาอริยาเวราอภยาปัจจาเนกา สุขีอัตนางปริหารันตุสาเปปจิมายาอนุจิสายาอริยาอเวราอภยาปัจ สุขีอัตานังปริหารตุสาเปอุตรายอนุติสายอริยาอเวราอปยาปัญจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารตุสาเปตาคินายอนุติสายอริยาอเวราอปยาปัญจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารั ตุสาเพเหติมายติสายาอริยาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายาอริยาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุเก อัตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายติสายะอนริยาอเวราอปยาปัญชาอเนกาสุเกอัตานังปริหารันตุสาเพปาติมายติสายะอนริยา พยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอตรายติสายอนริยาอเวราอพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทักินายติสายอนริยาอเวราอพยาปัจจาอเนกาสุข เีอาตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายาอนาริยาอเวราอภยาปัจาอเนคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายาอนุติสายาอนาริยาอเวราอภยาปัจาอเนคาสุเกอาตานังปริ หรัตุสาเพอุตรายอนุติสายอนาริยาอเวราอปยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหรันตุสาเพท ินายาอนุติสายาอนาริยาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาสายาอนาริยาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายาอนาริยา เวราปยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปปุราติมายติสายเทวาเวราปยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปปัจิมายติสายเทวาเวราปยาปัจจา เนคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอวตรายติสายเทวาอเวราอภยาปจาอเนคาสุขีอาตา ตุสัพเพทากินายติสายเทวาอเวราอภยาปัจจานิคกาสุขีอาตานังปริหารตุสัพเพปุราติมายานุติสายเทวาอเวราอภยาปัจจานิคกาสุขีอาตานังปริหารตุสัพเพปาจิมายา อนุติสายเทวาเวราพยาปจาเนคาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายานุติสายเทวาเวราพยาปจา เกอาตานังปริหารันตุสาเปทักขินายานุติสายเทวาอเวราอภยาปัจจานิกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเปเหติมายติสายเทวาอเวราอภยาปัจจาเนกาสุเกอาตานังปริหารั ตุสาเพอุปริมายติสายเทวาอเวราอปยาปัจจาอเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายติสายมนุสาอเวราอปยาปัจจาอเนกาสุเกอาตานังปริหารันตุสาเพปัจจิมายติส สายมโนสาเวราอภยาปชาอเนคาสุเคอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายมโนสาเวราอภยาปชาอเนคาสุเคอาตานังปริหารันตุสาเพทักินายติสายมโนสาเวรา อัปยาปัชาอเนกาสุเกอาตานังปริหารตุสาเปปุราติมายา นุติสายมโนสาเวราอภยาปาจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปปาชิมายาอนุติสายมโนสาเวราอภยาปาจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปโอตนายา ติสายมโนสาเวราอภยา ชาอเนคาสุเีอาตานังปริหารันตุสาเพทากินายาอนุติสายมโนสาอเวราอปยาปชาอเนคาสุเีอาตานังปริหารันตุสาเพเอติมายติสายมโนสาอเวราอปยาปชาอเนคาสุเก อาตานังปริหารังตุสาเปอุปริมายติสายมโนสาเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารังตุสาเปปุราติมายติสายวินิปาติกาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารั นตุสาเพปัจิมายติสายวินิปาติกาอเวราอภยาปาชาอเนคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายวินิปาติกาอเวราอภยาปาชาอเนคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทา กินายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังบริหารันตุสาเพุราติมายาอนุติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจจาเนกาสุขีอาตานังบริหารันตุสาเพปัจิมายา นุติสายวินิปาติกาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายานุติสายวินิปาติกาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพตากินายานุติสาย ยวินิปาติกาเวราอภยาปัจจาเนกาสุขิอาตานังปริหารันตุสาเพเหติมายติสายวินิปาติกาเวราอภยาปัจจาเนกาสุขิอาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายวินิปาติกา เวราอภยาปัจจานิคาสุเกียอาตานังปริหารันตุอิเมหิทัสหการเรนิติสาภรณาเมตตาเจตัววิมุติสาเปสังสาตานังปิรนังวาเจตวาอปิรนายอุปคา ตังวาเจตวาอนุปกาเตนะสันตาปังวาเจตวาอสันตาเปนะปริยาตานังวาเจตวาอปริยาตาเนนะวิเหสังวาเจตวาอวิเหสายสัพเปสัตตาอเวราหุตุมาเวริโนสุขิโนหุ ตุมาตัวกิโนสุขิตาตาหวนตุมาตัวกิตาตาติเมหิอาตาหาการเรหิสาเพสาตาเมตตายติติเมตตาตังมังเจติยติติเจตัวสาพพยาปาตภริโยธาเนหิว วัจเิติวิมุติเมตตาจเตโตวิมุติจาติเมตตาเจ